Mi gata con su escote y su gato mirando de coto. No vale nada. Un burrito de latina prendió el perreo de mi esquina. No vale nada. De la nota no baja, comprar la botella en casa No vale nada. Cuando el fili lo prende, fumar los jefes y se relaja. No vale nada, na, está prendida para la mía, le damos gasolina. Vamos a verlo por si mañana me muero. está coronado. Soy una natiqueta cuando pasa por mi lado. Que la envidia rebote, mira porque estoy blindado. Y por más que lo intenten na na na na na. Y es ponle play que nos fuimos para circuito y rum rum. Ella sintió el calorcito, si la pongo en dice que me veo bonito y rum rum. De ese culo no me quito, tanta vuelta que marea. Esa perrata suelta ya se quitó la correa. Andamos con el combo que está prendiendo la brea y cuando se prende el filo y aparece de Corea. Ay, y rum rum rum rum, rum. Ella sintió el calorcito rum vale Mi gata con su escote y su gato mirando de coto. No vale nada. Un muri de latina prendió el perreo de mi esquina. No vale nada. De la nota no baja, comprar la botella en casa. No vale nada. Cuando el fili lo prende, a los jefes la que tengo, pero todo lo que toco y está pagado lo prendo. Salí con una nota ganador y me llevé la mejor. Ella quiere Mercedes con freno Brembo. Y la tengo quemando y la pierna para arriba como si colgara el banshee. Tu no vale nada, dile que guarde los siento que está con el artista que va de cero a 200. Ella compra la botella en cala, guagua la arranca, la del novio no porque está tranca. Le gusta la trampa, si fuma la planta, se me pone más rabiosa, se le va los santa. Ella compra la botella en cala, guagua la arranca, la del novio no porque está tranca. Le gusta la trampa, si fuma la planta, se me pone más rabiosa. su gato mirando de cote. No vale nada, un burita de latina prendió el perreo de mi esquina. No vale nada, de la nota no a comprar la botella en casa No vale nada, cuando el pili lo prende, fuma los jefes y se relaja. No vale nada, nada nada nada nada na, na, na. Se prendida pa' la mía, le damos gasolina. Na, na, na, por si mañana me muero, pa' mí todo vale nada. Na, na, prendida pa' la mía, le damos gasolina. Na, Como pelo por si mañana me muero. Cuando me ve llegando la saludo y ella me tira la boca y se pone loca. Cuando ve la botella encendida y prendí hasta la mota. La que flota con canciones mías, no sé si sabía que tengo tu novia llegando de noche y siendo de día la cuenta al día. Por más que me tira cerramos con broche, tú lo sabías. Tra, tra, tra, tra. Botella dos files, los culos moviendo para atrás. Tra, tra, tra. Estamos adelante y ellos mirando desde atrás. Tra, tra, tra. Tu novio tenía cara de que no te da. atrás. Tranquila, bebé, que conmigo te va. Hey, my, ando con Lebray. Lebray. Hey, dímelo, re, eh, eh. bandido, mami. Oh. dímelo, re. Montana. Uh, uh. Hacelo, bebé. Dani lo yeah. Danilo Montana.